Pomaže Bog, braćo. Danas u ovoj toploj Crnoj Gori za razliku od hladnoće i plage Crne reke ovde je prijatno biti a još prijatnije kad se osjeća šum duha svetoga. Šta se to desilo pre 20 vekova u jednoj jeruzalimskoj sionskoj sobi. Desio se događaj da su po obećanju spase našega Isusa Hrista apostoli sabrani kao jedan molili se i čekali da na njih siće obećani duh utešitelj. I kako se to desilo? Prvo u jednom šumu, u tihosti, a zatim u huki. Na apostole se izlio duh sveti vidljivo u vidu ogljenih jezika. To je bio trenutak da su apostoli prosti ribari počeli govoriti strane jezike, dar od Boga koji je poslužio da oni tim jezicima idu po svetu i propovedaju jedinog istito Boga Isusa Hrista koji je sišao na zemlju, obukao se u ovo telo svojim učenjem, svojim životom raspećem i vaskrsenjem pokazao da je to jedino ime na zemlji koje se može zvati kao Bog. Apostoli, eto, bez diplome Filološkog fakulteta, od Boga obdareni, krene su u svet da propovedaju spasonosnu evanđelsku nauku a imali su ne pred sobom knjige, nego život koji su gledali pred svojim očima, život koji je nosio sam Sin Božiji i koji je zaista delima dokazivao je da je to, da je on Sin Božiji. Ali tog dana je i rođendan crkve. Jer tog dana je izbivanjem Svetog Duha rođena crkva. Tada se ispunila punoća božanstva, pokazalo se ko je Bog. Da je Bog Sveta Trojca, da je to Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Tri ipostasi jednoga Boga. Jedan Bog, a tri lica. Mnogi danas pitaju kako to možemo da zamislimo kad je to tajna. A sveti Kirilo govori na jedan vrlo jednostavan način. Uzmite, kaže, sunce. Ono je jedno, a ima tri osobine. Daje svetlost, daje toplotu i ima oblik kruga. To je jedno figurativno objašnjenje. Ali ima u prirodi još sličnih mesta. Na primjer, u Brazilu postoji jedan svet, Krim, koji u toku dana menja tri puta boju. Jedan svet koji je ujutru plav, u podne beo, a uveče crven. Ili isto jedna praslika Svete Trojice može se uzeti da je to porodica koje čini otac, majka i dete. Troje, a eto kao jedno. Porodica zvaje treba da bude jedno. Bog, suština Boga je pre svega ljubav i kao što otac voli sina i šalje ga na zemlju, a on u poslušnosti svoje izvršava taj nalog i žrtvo iz ljubavi sebe ljudskom rodu tako što svojom krsnom smrću i vaskrsenjem pobeđuje ono što je do tada činilo ljudski rod robovima, robovima greha, smrti i đavola. Eto, Zato dolazi Gospod Isus Hristos iz ljubavi. Ali on i iz ljubavi opet obećava da će poslati duha utešitelja na svoje učenike, na svoje apostole, da oni tu Božju spasonosnu evanđelsku nauku šire po celome svetu. I tako počinje ovaj šum da razrasta u huku po celoj planeti, u svim delovima zemlje, zaista se govori o jednom istitom Bogu. Evo mi, pravoslavni Srbi, imamo tu sreću, veliku sreću, da pripadamo narodu koji veruje u svetu trojicu, u jedinog istinitog Boga. Danas je, kažem, danas ova tema, poslije znači susretu duha, rođenju crkve, koja predstavlja u stvari temelj Svete Trojice. Jer u njoj se odigrava tajna Božih delovanja. U njoj je Bog, u njoj je Sveta Trojica. Kroz Svete tajne kroz iskrivanje duha Božijega. Sveti Jovan Šangajski jednom prilikom dok je služio svetu liturgiju vršio je epiklizu ili pretvaranje darova tela i krvi tašnije vina i hleba u telu i krvu gospodnju žena Ruskinja koja je bila, to je bilo u Šangaju, u velikoj muci, u krizi, depresiji. Ona je prolazila pored crkve i čula pojanje na svetoj liturgiji. Ušla je baš u trenutku kad se vršila epikliza. I njoj je tada otkriveno od Boga, kako na putir, na diskos, da snazi hleb i vino, kako se izvrši pretvaranje. Videla je svetlost neobične lepote, ljubičaste kako ona to videla. I to je bio jedan vidljivi prikaz silaska svetog duha na darove svete, u crku i posle normalno uzimanje kao najspasonosnije hrane za čoveka, sve to pričešća. Bio je trenutak kada je ona bila utešena i posle te službe je potpuno oslobođena od tog svog mučnog stanja. Da, ona je bila svedok izlivanja Svetog Duha. A mi danas treba da shvatimo da je ona zapost apostola Pavla ispunjavajte sebe Duhom Svetim naša svakodnevna obaveza koja traži borbu stalnu borbu, istrenu borbu kako bi zadobili duha svetoga. Jer to je sila koja čisti od svih greha. To je Božija sila koja umiruje dušu, prosvetljuje um, zagreva srce, čisti dušu. Ona uvek silazi na onog ko se trudi da je u pokajanju, u smirenju prizivan ta sila, ona ne samo da čovjek oslobađa od greha, od džavola, ona ga i stalno brani od neprijatelja koji kao lav riče tražeći koga da prožere. Neprijatelja čije ime džavol. Iskonski ubica, čovek ubica. Onaj ko želi čoveku propast mi, pravoslavni hrišćani, imamo zato obavezu straženja nad sobom. A ono će biti olakšano ukoliko uvek osjećamo pristo blagodati Božije, blagodati Svetoga Duha, a to će biti ukoliko čuvamo sebe od greha, čuvamo se od rđavih pomisli, od bluda, od mržnje, osuđivanja, predanja i mnogo drugih pogubnih strasti. Na, u toj borbi svakom slučaju treba da prizijamo duha Božije kako bi nas ukrepio, ojačao, prosvetlio i učinio istinskim borcima. U crkvi je zajednica Oca Svetoga, Sina i Svetoga Duha. U crkvi je, to je saborni organizam, u kome postoje jedinstvo mira i ljubavi, sile Božije. Crkva je ta koja objedinjuje, ona je ta koja spašava. A samo malo, ako se vratimo u stanozavetnu prošlost, Kad se setimo onog suludog događaja kada su ljudi onog vremena hteli da izgrade Vavilonsku kulu. Hteli su da podignu kulu do neba, do Boga. Jedno potpuno antibožije delo. I šta se tada desilo? Sve što je suprotnosti Bogu kao tvorcu bila i kažnjeno. Tada Bog je pomešao graditeljima toga hrama jezike i tako su nastali razni narodi. Tako je nastala podela u svetu. Nastala je ono trenutka kad su ljudi želi da preko se Bogu. Kao i sam satana, koji je bio nekada i sa imenom Satanail, prvi do Boga ali koji je poželao da bude jednak Bogu, što je apsolutno bezumno. On je umesto prvog postao pali anđel ili džal ili najveći protivnik čovjekovog. Tako biva i u ovome našem životu. Kad čovjek neće Boga, onda je njegov saveznik kroz život đavo a onda je nastaje lom, nastaje muka, skoba duše. Tad je čovjek rob džavolu kroz greh i od tuda i uzročnik svih svojih muka, svih svojih stanja i bolesti. Ali time se njegova životna epizoda na zemlji nastavlja, nego se daje mogućnost da popravi svoj život, da se izmeni, da se pokaje, da preumi, da potpuno okrene svoj život u drugom smeru, smeru evanđelja, kao spasonosne Boži nauke koja će ga izvesti iz svih muka i zala. A to je potrebno jedno potkrepljenje koje će doći najpre silom Božijom silom Svetoga Duha. Zato, kad želimo čoveku dobro, posle mi koji se molimo u oltaru, mi i često prizivamo da blagodat Duha Božjega kosne srce onih koji su zalutali u ovom životu, koji nisu svesni istine da je Hristos put, istine i život, da je On svim Boži i da je On jedino ime pod nebom koji se može čovjek spasti. Ovaj istorijski događaj Sjelska svetog duha na apostole ujedno i stvaranje crkve je i kao neka vododelnica. Jer na jednoj strani imamo istinu po noću crkve Božije, a na drugoj strani gde se raz, razbivaju i stvaraju mnoge religijske grupacije i učenja, ali u kojima samo postoje deliće istine. Ne celovita istina koju jedinom crkva ima. Jer, kažem, crkva je nepogrešivi sudija. I kaže se da ako ti brat tvoj sagreši, ti ga pokaraj. Ako te ne posluža, pozovi još dva sedoka, pa pred njima razobliči ga. Ako ni njih ne posluža, ga dovedi u crkvu. Ako ni nju ne posluša, onda ga tretiraj kao neznabošca. Eto kako se crkva tretira kao nepogrešivi sudija ili u njoj tu Boži Duh Sveti koji tačno da razlikovati mrak od svetlosti sila, sila dobra od sila zla. Bog je taj koji je sišao na zemlju Isus Hristos. I on je u novom zavetu predstavljen kao drugo lice Svete Trojice. U starom zavetu se prvi put pominje Bog Otac, a tek posle Hristovog vaskresenja na pedesetnicu, kažem, izliva se Duh Sveti i Sveta Trojica se pojavljuje na zemlji. Sveta Trojica koja u ljubavi i poslušnosti pokazuje svoje dejstvo jednosušno. Ali isto tako, koja nama ostavlja kao obavezu, kao da ne kažem neki zavet, a to je da i mi sam svoj život utrošimo u ličnom oboženju, u primanju Boga u sebe. Kako? Tako što ćemo tvoriti Božje zapovesti i ispunjavati sebe vrlinskim životom, duhom Božim. Tada se vrši i naše lično otrojčenje, oboženje, ohristovljenje. Tada smo i mi onda istinske sluge Božije. Jer duh utešitelj je upravo duh istine koji nas upućuje šta nam valja ovdje na zemlji činiti. Hristos kao sin Boži je, kažem, obećao duha utešitelja. I to je učinio tako što je u saglasju sa Duhom Božijim pokazao kako među njima postoji poslušnost. Vidite, Duh sveti se ne protivi, nego izliču se na apostola. Izliču svoju energiju, na njih će sići sila Božija koja će učiniti onaj zadatak sveopšte svetske propovedi spasnostne Hristove nauke, Hristovog života. Jer stvarno čovek od na zemlji i ne može da se nada spasenju ako svojim životom ne sledi Hrista. A slediti Hrista to znači verovati u njega. To znači živeti njim. Ali živeti njim znači i biti spreman nositi krst, stradati u ovom svetu. Ali ta stradanja nisu besmislena ta strana nisu večno. Ona traju onoliko koliko je potrebno da bi čovek prisajedinio se Bogu, da bi u njega Bog obitavao i on bio tvorac onog što Bog od nas traži. A traži ono što je suštinsko i najvažnije To je trud ka spasenju duše. Taj trud počinje od izjutra. Kaže apostol Pavle, iskupujte vreme. Ne dozvolite da ni jedan trenutak u toku dana provedete bez smisla, bez uh, truda, bez rada, nego utrošite sebe u bogaćenju sebe, radom i molitvom, receptom koji nam je ostavio sveti Antonije, koji je, tražići od Boga da mu pokaže kako živjeti na zemlji, video anđela koji u polju čas kopa, čas stoji i moli se. Znači, rad i molitva, to je taj trud koji treba činiti svakodnevno. To je ona reč apostola Pavla iskupljite vreme. Ili to je ono što kaže u psalmima, iziđe čovek da radi do večera. Znači, trud je neophodan za spasenje. A Bog će suditi nama o stvar najviše prema tome koliko smo se stvarno trudili oko spasenja. Treba reći još jednu stvar vezano za izlivanje duha Božijeg na apostola, na sveti duh. On je znači jedna ipostas, kao što je to i otac i sin sveti duh. Međutim, u crkvi je bilo uvek onih koji nisu bili dovoljno temeljeni u ispovedanju svoje vere, pa su pokušavali da ubace neke nova stvari, nova učenja. Među njima je i u šestom veku bio Makedonij, koji nije smatrao da je e, duh sveti, da je to energija Božja tripostaza, nego da je to tvar. I time ono silu pometi u crkvi, tako je da je 381. godine car Teodosije bio e, kazao drugi sabor Vaseljenski, na kome je osuđena ova Jeres Makedonija i na kom je prvobitni simbol vere dopunjen sa onim delom koji se odnosi na Duh Sveti. Mnogo slučaje su tako i kod e, Rimokatolika, koji su do 11. veka ispovedali i pravilno učili o Duhu Svetom koji se izliva od oca. I tamo je bilo i pre toga, u 7. i 8. veku pokušaja, da se uvede jedna notarija koja je jeres, a to je da se Duh Sveti izliva i od, ne samo od oca, nego i od sina, što normalno nema nikako pokriće u Svetom pismu. I tada je od samih papa bio razobličavan to učenje. Međutim, u 11. veku one one snage zla neistine one su uspele da proguraju i da naprave raskol. Interesantno to vezano za to, na primjer da u Rimokatoličkoj crkvi do tog 11. veka vi ste imali naslikana raspeća ne gospoda Isa Hrista sa nogama koje su bile jedna preko druge kao što je to urađeno kasnije nego na njihovim ikonama vidi se kao i danas u pravoslavlju jedna pored druge noge na, na krstu i da, zato je opasna Svaka, svaki pokušaj opoznat koji se odnosi na e, to da se u crku unose neke nove stvari koje su opasne, jer unose podelu. Svaka podela je, kao što kaže sveti Ignjati Bogonosac, od džavola. I treba se mnogo čuvati od toga da, pa makar se odešavalo ne samo u crkvi, i u porodici, i u nekoj drugoj zajednici školi, fabrici, nije bilo gde, gde se pokušavaju uneti podele, da se pokušava razbiti jedinstvo, da su to svo dela će volja. A sama Sveta Trojica upravo nas uči da je ona zajednica ljubavi i poslušnosti i da to put ispravnog življenja na zemlji. Ova tema je, da iskreno kažem, vrlo nezahvalna, jer je dogmatski vrlo, vrlo složena. Evo, ja sam sad, malo čitajući mikropolita Filohija, video koliki je on i učitelj, a i mučitelj. Jer stvarno njegova doktorska disertacija o Duhu Svetom po Grigoju Palami je odnosno Svetoj Trojici, je izuzetna, ali i jako, jako vržena. Složena. I o Duhu Svetom mi možemo da govorimo mnogo. Ono što bi ja više govorio, to je o duhu koji sam u praksi više se susrao a da je prisutan. Vi znate da sam ja u cijeloj reci, da su tamo mošti Svetopetra Koriško, da se pred tim moštima svakodnevno dešavaju iscelenja, čuda i da je sila blagodati Božije u netruležnim mostima Svetopetra prisutna i da se izliva na sve one koji dolaze u blizinu te svetinje. Bio sam svedok mnogo puta kako ljudi koji imaju određenu bolest, bilo duševnu ili telesnu, nakon pročitanih molitava ustaju zdravi. Zaista, potpuno zdravi. E, ko ih je učinio zdravi? Blagodat svetoga duha. Sila Božija. Ona je ta koja privlači, ona je ta koja spaja. Sila. Dešano mi se, na primjer, tako na ispovestima koje sam pred svetim noštima vršio, da pitam nešto ono ko se ispoveda i da to bude zaista da kažem tako, greh koji ovaj teo da sakrije. Ali ne radi se o nekakvoj moje sposobnosti. Zidaru nevenosnom Bogu koji je želo da pomogne toj duši da se razobliči njena zabluda da se greh može sakriti. Bog vidi svakog čovjeka i sve što čini i svaki greh Bogu je poznat. Ali isto tako i želi da se duša oslobodi od e, robovanja grehu. Onaj ko je rob Boži, on je slobodan od strasti i greha. Zato je i naša prevashodna obaveza da budemo trudoljubivi u ispunjavanju Božijeg zakona. Eto, to reći u zadnje vreme je sve prisutnija sila zla koja je u ljudima koji su posebnuti demonskom silom. I tačno kad počne da se vrši egzorcizam ili izgon molitve, izgon e, zli duha preko molitve, e, to su takva čudesna iskustva, prosto i neshvatljiva razumno. Ali evo, kolika je sila Duha Svetoga kada posebnuti posle nekoliko molitava misleći na duži vremenski period kako govore izlazim, izlazim iz nje ili njega. A opet to se dešava samo zbog dejstva utešitelja duha Božije, duha Svetog. Ne može zla sila da podnese pristo Božije. Ona odatle beži. I mi koji tamo smo svedoci ovakvih pojava najbolje znamo šta znači kada se trudimo da sabiramo svoj um u nerasejanju nego u primanju sile Božije, sile Duha Svetoga. Koliko je tada i nama, a i onima kojima su naše molite upućene lakše i bolje i dotvornije. No, ono što bih svakako isto govorio, to je da je važno da čovjek vodi borbu sa gordošću. To je majka svih grehova. Kako? Potrebno je da smo svesni da smo mi ovde na zemlji Božija stvorenja da mi smo ovde na zemlji ti koji smo samo u obavezi da budemo sluge, sluge Božije i da nikada ne dozvolimo da u nas ulaze visoko umne pomisli, gorde pomisli. One koje stvari nas udaljavaju Boga i koje imaju za cilj upravo da mi od sebe da stvorimo utisak da smo mi nešto veliko, da smo imaltene božanstvo. Zato je i gospod ostavio ono blaženstvo, blažen i siroš duhov, jer je njihov carstvo veliko. To je svest o tome da smo u stvari u potrebi za traženjem Božijega duha. Jer to osjećanje manjkavosti, da nam nedostaje je u stvari dolazak Duha Božeg u nas. Duh delo je i na one koji treba da se kaju. Ima mnogo puta čujem, kaže, pa ja kažem, nemam pokajanje ili nemam dovoljno pokajanje. Ja često savjetujem, govorite, gospode, pokaj me, Duhom Svetim pokaj me, neka u mene uđe duh istine, neka razobliči sve moje zablude, sva moja zla, neka išisti me od robovanja tim svojim zlim silama. A onda, kad čovek oseti dubinsko pokajanje, prosto neočekivano dolaze suze, koje čiste apsolutno svaki greh. Nema greha koji neće suze pokajanja obrati. Sveti Isak Sirin kaže neophodno je za hrišćanina da ima milostivost. Jer milosrđe budi na molitvu za svakog čovjeka. Milosrđe vašini udaljenim od briga ovoga sveta jeste mnogo više usmerenim na pomaganju, na žrtvi. Jer u žrtvi za bližnjega, u pomaganju bližnjem, u stvari se je stvara ona suština Božeg bića, a to je ljubav. To je istinska ljubav. Ne ona ostrašćena, hollywoodska, nego ona koja miluje dušu, koja je čini trpeljivom, smernom. Zato je put zadovoljenja Božih duha sigurno i smirenje. Duh Boži diše svuda, gde hoće. Tako da mi, on nam je tu na domaku. Ako li smo, evo vi ovde na moru, pored obale, prizovimo tada duha Božijeg. Prizovimo svetih duha da se useli u nas, da to ne bude šetnja radi šetnje, nego da bude to molitvena šetnja. I tad će doći duh Božiji. Sjediđe vas prosto sa ovim prelepim ambijentom morske obale, mora, okolnih planina. Ali i mnogo više uneti raspoloženja u dušu, mnogo više nade, mnogo više volje za život. Jer današnji čovek kao da gubi, kao da posrće, kao da više nema snage da se bori sa zlim silama ovoga sveta, koje kao što sve vidimo sve više deluju, pa mislim i zato što je čovjek u padu, u sve manjoj budnosti, u sve manjoj borbi za oboženje, za ocrpovljenje. Zato smatram da ovo i ovo kažem, obraćanje koje imamo ovdje pred vama ima više za cilj da probudi ili pobudi na mnogo veće traženje Boga. Da On bude naš rukovoditelj, da On nas vodi, pa čak i kod najmanje tako važnih stvari. Sjećam se kad me jedna popadija pitala poče, kaže, pa da treba da se molim i kad treba da kupim frižiter. Ja kažem da. Jer šta ga kupiš pokvaren? Znači, e, molimo se za zaista da, da duh Boži da nam tu moć razlikovanja, šta je dobro, šta je zlo, šta je, kažem, svetlost, šta je tamo, šta je istina, šta je laž. Jer duhovi zla delaju upravo da naprave tu pometnju, da čovjek bude dezorijentisan, gubitnik u ovom životu. A nema razloga za to jer imamo Hrista. Jer imamo silu Božiju koja je, nada se, daleko jača od, od, od zle sile, a koja upravo želi da se pokaže tako moćno. Današnji čovjek je stvarno jako raslabljen. I mnogo puta ćete čuti, posebno mi koji smo, kažem, u činu svešteničkom, da nam se žale ljudi kako nemaju snage da se bore. Pa to je samo kapitulacija. Ima, ima čovjek mnogo skrivenih energija, mnogo više a, nade i snage za borbu, nego što sam može da prepostavi. Ali treba da uči nešto, a to je da što više udara po sebi. Da kao kad u kamenolomu se neki kamen treba odlomiti, pa treba više puta udarati sa, sa macalom. Tako i po duši treba udarati što više da se razbije ta stega, ta stenčuga grehovna, kako bi umesto te prepreke sišla Božja sila. Sila duha svetoga koja automatski raspolažuje dušu i koja čini vedrijom i vodnijom za ovaj prolazni ovozemaljski život. Ja imam neko pravilo da kažem, a to je da sva svoja izlaganja držim 45 minuta. Po mom satu toliko je. A ostalo prepuštam vama jer bih volao da čujem od vas šta vas zanima, ali da me pitate samo ono što znam da odgovorim. Evo, izvolite. Hoćete li javiti od sebi na pitanje? Ajde nam, kad sam ja sa jednom prilikom u vaš formaciju, nam da tamo dolaze neke demonizovane osobe, koliko je uspješan njihov oporavak od izbavljenja demona. Pa, ja sam samo o to napomenuo, ne bi baš da se pretorio ovo samo priču o demonima, ali u svakom slučaju to je fakat, oni postoje, postoje u ljudima, postoje iz raznih razloga, ali isto tako Evo ja ću vam reći za, sa jednom sigurnošću, to je da i ona malo pre izgovorena rečenica, citirajući posebnite osobe, izlazim, izlazim, ne mogu više. Govori o tome da je kod mnogih ti koji ste vi tad videli već krenuo taj proces izlaženja zlih sila iz ljudi već ima i nekih iseljenja, ali u najvećem broju slučajeva je e, tu pri kraju. Ali ima i onih gde je jako, jako loše stanje. To je kod onih koji e, kažu ne mogu više se borim, koji prosto žele da odustanu. Tu je najteža situacija. Ovaj, ja sam čitala da ne možemo da, ne smijemo da se molimo za tako ljude koji su posljedno da je to a, veliko iskušenje za običnog mirjana, čak i za od monaka. Tako da nam kažete nešto o tome, o toj energiji koja a, prenosi se na, na nas kad se mi uopšte molimo za bilo koga. Na primjer, nekad kad nekoga baš i ne volimo, što se molimo za njega. Da li, e, za, za koga zapravo mi trebamo i smijemo? Da, ovo je dobro pitanje. Pa, vidite, gospod kaže, molite se neprestano, ljubite neprijatelje svoje. Pa vi ispunjate gospodine reči. E, ja mislim da je tu više u pitanju e, demonska obmana da vas zastraši, da će vama nešto biti ako se vi molite za jer vaše su pobude pre svega sasvim dobre, pozitivne na one za koje se molite. Ali ima i nešto što bi trebalo da nosi uz molitvu e, za naše bližnje, bilo da ih volimo ili ne, a to je da učinimo neku žrtvu za njih, na primjer, ne mora, možda, da postavimo, na primjer, jedan dan, za neku osobu koja nam je draga, koja, eto, koja treba pomoći. Ili učiniti neku milostinju u njeno ime. Uglavnom, e, to je ono što bi trebalo da bude u jednom sadejstvu. Znači, i molitve, i žrtve lične za takve osobe. Kad je pitanju molitva za posljednute, ja preporučujem da to budu molitve tipa eto, da se pomenu. Ali ono što vi možete, to je kad dođete u bilo koju svetinju, da date ime tih ljudi, da ih pomenju na svetoj liturgiji. I zato je potrebno da se imena takvih ljudi što više daju na pominjanje na raznim mestima, posao tamo gde se služi svakodnevno liturgija sveta. u manastirima našim je tako da dolazi do jedne smene generacije. Odlaze oni stari galuđeri koji su uglavnom bili iz bogomoljačkih porodica, koji su imali takvu tradiciju duhovnog života nasleđeno od svetovadike Nikolaja, Svetog Oca Justina. Dolaze mlađe generacije koja u stvari to su deca već, da ne da gažem deca komunizma, deca bezbožništva. Znači, deca koja nisu u samome startu imala Boga za učitelja, za predstavu o Bogu. Jel u porodici Milansonu, bezbožne, to je bilo vreme jedna apostasija, odpadnuća od Boga. E, milost Božija priziva danas i danas mlade ljude koji su tako iz takvih porodica potekli. Najčešće je prisutno da kod generacija koja dolazi zadnjih, koji imaju 30 godina, da je vrlo prisutna, na primjer, samovolja. Ali nije to nikako čudo, ni to i deci ja išta zameram. Oni su u svojim kućama, u svojim poricama, od malena negovani. U tome da su mali bogovi, diktatori. Oni su vaspitani preko kompjutera televizije. I sad dolaze u poznanje Boga. Dolaze u manastire gde treba odreći svoje volje, svog ja. Ono što u crkvi nema. U crkvi postoji samo sve u ocu i Sinu Svetove Duhu. Moje ja se potiskuje i ustupa mesto Bogu ali treba sad izvršiti tu tešku pobedu nad svojim ja i dopusti Bogu da uđe i da On nas obrađuje i živimo po njemu po načelima evanđelja. Mnogo je to, da kažem, teži posao, ali to je to. Mi drugo i nemamo. Uzmite Crna reka 80. godina. Ja sam tada odlazio kao civil. Svi oni koji su tada bili, eto to je bila neka čudna koincidencija, su bili rođeni 50. godina. I većina od njih je krštena u svoje 25. godine. Ali ipak imali su jedan stroži režim vaspitanja u svojim porodicama. Tako da su učeni i strahu Božije. Strahu, ne Božije, ali strahu. I kad su došli u manastire, to je bilo stvarno zadivljujuće, bar za mene. Sada rekao sa deseti godina. Kakva je to bila zajednica poslušnija. Pa tu, to je bilo jedna nevjerovatna požetvornost brat je bratu pritekao u svakom trenutku pomoći. Tad je bio iguman Artemije. On je zaista držao stvari potpuno pod kontrolom. Poslušnost je bila na prvom mestu. I nikome nije padla na pamet da nešto tu traži svoje. I oni koji su kasno ozli, videli su da li tu u takvom jednom ambijentu, u takvom reći, mogu naći mesto. I tako se i vršila jedna, jedno filtriranje oni koji su bili spremni da se žrtuju, da krenu, da nose krst monaškog života, oni su i ostajali i opstajali i postali nekom. Evo, uzmite samo, na primjer, iz te, te garniture, su danas vladike i Teodosije i Justin. Ali, ono što kažem, što je stvarno evidentno, da je tu potpuna postala e, saobraznost svetome vraćaju, životom svojim. Niko jednostavno nije želao da eksponira svoje stavove, svoje mišlje, svoje ja. A upravo, jedan račak koji pričam, slučajno je u tome, u jednom mnogo slobodnijem ponašanju, u ispoljavanju svojih stava, svojih mišljenja. I tako da tu nama koji smo eto, u poziciji da vodimo manastire je otežan posao. Grcima je, verite, po tom pitanju mnogo, mnogo bilo lakše. I oni nisu imali komunizam, oni su imali e, jedno vaspitanje u porodici koje je bilo tradicionalno, patrihalno i sredogorski monasi koji su najviše, najviše Grci su upravo tako. Ali i kod njih, nemojte misliti, čuo sam sad kad sam do skoro da gori, isti problem se javlja kad oze sad već od mlađe generacije da mnogo, mnogo teže prihvataju taj vid pokornosti i poslušnosti. Sloboda je čudo, ali samo ono što kaže apostol Pavle, ako mi je sve slobodno, nije mi sve na korist. Zato treba stvarno mnogo više uložiti sebe u otkidanju od svoje volje. To je u manastirima, ali mi možemo da stvar prenesemo i u porodicu. Verujte, gde god imam slučajeve deca koja su besprekorno poslušna svojim roditeljima, to su deca koja imaju svoja pitanja kasnije i kad je u pitanju posao i brak rešeno. Zaista rešeno. Što nije baš slučaj s onima koji su se tako borili prosto za neka sva prava, svoju slobodu kod svojih roditelja. To. Ja bih postavio još jedno pitanje. O borbi sa egoizmom i pobeđivanjem toga ja u, u duši. Kako ide taj proces dok, dok da se duh sveti u sebi srce? Možete ono To je dugo, dugi proces svega. Čovjek mora da shvati da to ne može odjednom. Znate kako je gajeno taj egoizam u čoveku ta samovolja, to sa, ta sebično, sebeljublje, egoizam. Onaj ko je svestan da je to prepreka spasenju, on počinje tu borbu polagano odričući se od nekih svojih želja i zahteva i prohteva. A onda, namesto toga, daje sebe, žrtvuje sebe sve više i više bližina i onda polako shvata da tajna duhovna transformacija je daleko lepša i poželjnija. Jer mnogo se veći mir useljava u dušu, u onog ko se odeče svog ja, nego li onaj ko na njemu istrajava i koji posle ne bira sredstva da bi ostvario ciljeve tog svog ja, svojih žena, svojih prehtova sigurno da u tom procesu je neminovna pomoć Božija, jer kao što kaže Gospod, bez mene ne možete ništa činiti, znači i tu treba da molimo Bogu, ali stalno da ga molimo, kao što jedemo i pijemo, tako da i svakodnevno mu se molimo i dosađujemo, gospode, oslobodi me od Boga egoizma. Jednostavnim, prostim, istrajnim, dugim, dugotrajnim putem. Dalje. Ja bih to nešto. Da? Ovaj, kada, kada duh sveti odstupa, na primjer, od čoveka, na znamo, imamo, imamo primjera da, na primjer, sveštenici da primaju rukopoloženje, međutim, dešava se naravno i na ovim sveštenicima, čak i monastima, većim sinovima, da, da jednostavno svojim životom praktično otjeraju duha svetog od sebe. Šta se tu dešava u takvim situacijama? Pa, vi ste dali već odgovor. Čim čovek, znači, postupa od Boga, čim se ne drži svojih obaveza, čim mu greh omili, on se udalje od Boga, odnosno duh Boži ga napušta. Blagodatni Bog ga napušta i namesto duha svetoga u njega se useljava zla demonska sila koja ga vodi ka propasti ka ostvarenju onog cilja te zle sile, a to je pakao, zadobljenje večne muka. Zato je potrebno voditi sigurnu borbu i, kako reče jedna meni stara monahinja, kaže na jednog čoveka ide jedan demon, a na monaha 20 demona. Zamislite vi koliko je, znači, jedan monah izložen toj borbi. I koliko je potrebno biti budan i truditi se u toj borbi, odbiti sve napade zla sile da nas ona ne bi pokorila. Ali i vi koji ste to primetili, nemojte biti ni u poziciji da osudite niti zlu radi nego naprotiv. Otiđite pred ikonu, pomolite se na takvog sveštenika, na takvog monaka, na takvog čoveka, bližnjega. Tako ćete mu zaista pomoći. A pričati o tome činite njemu nikakvu korist, a sebi veliku štetu. Jer najčešće se dešava da onaj ko osuđuje i ogovara i ko priča o drugome, da ga to katate kasnije isto zategnu i da i sam ima sa tim problemom, odnosno iskušenjem. Mi smo ovde ova, imali prošle godine slučaj Baškalja Vadika Tanasije je bio. Da je baš u nekoliko navrata zakačio Vadiku Artemija, znači uopšte na konto priče koja se ova desila, iako mi verovatno ne znamo ni prosto ovaj, vernici šta se tu dešava, ali ga je par puta onako dobro podkačio, što je meni lično zasmetalo da se ovo vladike po obojicama, znači, kad su bili, ovaj, ovaj ga je par puta oštro na da su osudio ga. Znači. Ja sam bio sad u Čelijama, istina, samo dan pre proslave, znači 13. juna i mogu reći pored onakve stvarno nemam ja reči za to, slike, veličanstvene slike. Da gledam svetog Avu Justina u Kivotu. Imao sam tu sreću da služim 98. na 99. i 2000. u Čelijama. To je poseban osjećaj služiti u blizu takvog svetitelja. Imao sam takvu radost, stvarno, ali sam imao i tugu. A tuga mi je bila što mi nekako bilo to nepotpuno. Falio je to Artemij, zaista. Falio je zašto nije ne želim nikoga da prozovem žalim za tim i molim se da on se vrati svoje crkvi jer mu je mesto tu on je iz te crkve potekao i postao što je postao. Veliko je iskušenje da njega naišlo. Ne treba zaboraviti radi se čovjeku koji je iz Crne reke napravio to čudo bukvalno oživljavanja monaštva u Srpskoj crkvi, u Srpskoj državi. I da je sigurno na njega kao takvog krenula velika zla sila da ga poremeti da ga da. ostrani. Kažem, nisam taj niti sa kompetentom da sudim da li je to bilo ispravno ili ne, ali sam dužan da prihvatim odluke crkve. Oni su odluku njemu doj takvu kakva je, da se prvo penzioniše, a posle kada je Uh, učinio onaj upot, duboki potok i da se raščini. Tad je zaista po meni pogrešio što je na, napustio crku i sad sa praktično sa svojim pristalicama, bilo monasima, svešnicima ili narodom i van crkve Ali evo baš čitam Sveti Jovan Žangački govori o tome da ne može da episkop bude sam. Mora da ima iznad sebe višu crkvenu vlast. Vladika Artemij ne pominje nikoga. Od prvog patrijarha da bi se tretirao da je deo crkve. Ali nisam za to ni da se rezulira to sve što se desilo, da se pljuje, da se vređa, da osuđuje, nego sam za to da svi mi ovde prisutni i cela Srpska crkva, Srpski pravoslavni narod klekne i umoli Boga da taj raskol nestane sa prostora Srpske crkve i da budemo svi ponovo jedna. Jer verite, tu ima dobrih momaka, monaha, monahinja, ali ko su jednostavno otišli u jednom pravcu koji nije, nije dobar. To je. Lično smeta, lično smeta ovaj, to jedini primjer, imamo skoro umirovljenje i nikakve vende, ovaj, uopšte onaj priča sa patronijem, što je tu dosta ličimo na katoličku crku koja neke stvari gura po tepi. Neke stvari bi trebale oko toliko da se razjasne, ako su ti ljudi krivi ovaj, da se raščine, ako nisu da, da, da naravno da se, da se vrate na svoje pozicije i da, da se jednostavno ta, ta slika ovaj, malo razbiti, upravo da ne bi ličili na katolike koji, koji takve stvari preplaškavaju i bude po tebi. Da, vidite, praste. Evo sad je skoro bio jedan otac iz Zagreba, naš sveštenik, koji mi baš, kada sam ga pitao kakav je odnos konkretno i imamo katolika prema njima, prema našim sveštenicima i njihov međusobno. On kaže, tamo, na primjer, vernik, da zna da je fratar ili svešto lice i nastran i pedofil i da je činio kriminalne radnje i da ima decu. Niko to neće govoriti javno. Oni jednostavno čuvaju svog sveštenika tako, bakar takav kakav. O tome, znate, šta raditi sa pomenutim vladikama, nije moje, zna se ko je za to zadužen, sabor Srpske crkve, on jedni može o tome da odlučuje. A mi ovde, kažem, ako želimo i tim ljudima da pomognemo, bolje se za njih pomolimo, a verujte, evo to ću reći iz iskustva, kad god sam sebe uklonio od osude drugoga, a molio se za njega i tražio od Boga i molio Boga da Bog greši stvari. Bilo je rešenje. A ovako priča koja ide u nedogled, koja se vrti u krug, od koje, verujete ni vi, ni ja, ni svi ovde prisutni nećemo to koristiti. Bog je taj koji može najviše pomoći. Ali, što bi rekao, apo, ako, što bi rekao naš patijar Pavle, ako bude imao kome, ako bude imao onaj, da, ako bude da se narod molio Bogu, onda će Bog pomoći. Naše je da se zaista gospodu molimo za naše bližnje i za sve ove pomnote koje ste vi ovdje naveli, I da znate, nije ovaj rat na zemlji sa telom i krvom, nego sa silama podnebesja. One su naš glavni neprijatelj. One su inicijatori svakog zla. A mi, ako hoćemo da budemo oruđe Božije, oruđe Svetoga Duha, onda treba da se mnogo trudimo i u čutanju, i smirenju, i uzvrdo da moliti da pomognemo da Bog ovu situaciju razreši. Siguran sam, ako se to i desi, da će i rešiti. Nisam rekao ovo da bi posudio, ne suđujem nikog od njih, nego bi jednostavno, ovaj, pošto vjerujem da sam, da sam u pravoj crkvi, da jednostavno bi volao takve stvari, da nema sutra ko da mi kaže pogledaj ovo da primjer neko ili neke druge religije vidi da imamo ovaj, prijatelje i drugi hrišćanski zajednica i ne znam kako nije hrišćanska jednostavno zbog toga ne bi volim da, da volio da ta, ta, da takve situacije budu, budu, budu čiste. Jer dugo sam nešto isto htio, ovaj, kad ste malo pre pomenuli uopšte za milostinju za, za umrle, na primjer. interesuje me znanja da mi uostinu da možemo da, da pomognemo tim dušama, ali na druge strane buni priče ugovom Lazaru. Da se jasno kaže da ovi koji se s jedne strane ne mogu na drugi to malo da mi razreći. Da. Molim? Jedno pitanje ako može. Da. Čekaj, čekaj, Da. Da. Da. Da. A vidite, nepremostiva je ta, znači, e, između mesta gde se našao Ugov i Lazar i gde se našao, vidite, i Lazar koji ima svoje ime, jer oni koji budu presedinjeni car Ždemskom, oni će imati ime svoje. A bezumni bogataš je bez imena. Znači, i sećate se kad taj bezumni bogataš kaže da bi bilo dobro da e, se obavesti neko od njegovih srodnika o tome da se on nalazi. A gospod kaže, ako ne poveruje u evanđelje proroka Mojsije i da ko vaskrde iz mrtvih, neće vrediti. Znači, tu ni čuda neće pomoći. Nego samo vera u ono što je nauka Božija. A to su znači potpuno dva odeljena mesta. Možda bi eto bilo dobro jedno iskustvo da kažem jedne žene koja je to mi pričao svoj vremenu jedan naš čuveni arhimandit Antone Istronoš radi se znači o ženi koja je to doživela ženi koja je posle poslala monahinja naime ona je bila u prilici da se opredeli nakon smrti oca i majke gde će kroz život dalje i njena otac je bio vrlo pobožan držao se posta molitve, odlazi u redovnu crkvu a majka je bila sušta suprotnost podspevala ga i nije se držala ničega crkvenog kad je umla je majka, onda je ona izvaljala imena, pitala šta da radi. I pitala, učestalo pitala Boga, gospode šta da radim, koji putem da krenem? I onda kaže u jednom momentu, je osetila kako njena duša izlazi iz tela. Kako se penje u visine i kako ulazi kroz neka krstolika vrata u, prost, u oblasti raja. Da je videla mnošto blagih likova u belim odeždama. I onda je videla svog oca. Htjela da mu potrči, on je samo se blago smehnuo i rekao, zapamti ovo što si vidio. Onda je iz tog rajskog blaženstva jedan starac poveo u prostor koji je nepremostiv. U njemu se čuli krici. Međutim, kricima videla svoju majku koja je govorila Čeri moja, eto vidiš šta me snašlo zbog toga što nisam bila verujuća, pobožna. Moli se za mene. Da svaka vaša molitva ima dejstvo za naše duše na naše stanje. I onda je ona završila tu sliku, to viđenje, odnosno kretanje. I pitala je ovoga starca ko je on. On je rekao da je on sveti Nikola koji je ta kuća, taj dom slavio. Vratila se dušom u telo i nezaduga odlučila se da ode u manastir otišli u manastir da se mole posebno za svoju majku. Deset godina nepresno plaća traženja milosti od Boga za njenu majku. Posle deset godina javlja se majka u jednom snoviđenju i kaže da je išupana iz oni muka i da je sada dobro. Vidite, Radi se znači o prostorima normalno na nebu, jedino Bogu znanima, ali koji upravo govore i o ovoj slici koju ste vi a, predstavili kroz evanđelsku priču o ubogom Lazaru. Ko biste slušao posle o mom pitanju, pa sam upao. To je, ako gledamo spasenje duše čoveku u manastiru i u mirjanstvu, e, a da pomenemo i ove nekomljanike, zve duhove koje pomislima e, odvraćaju od puta spasenja. Jedno je pomisli, a čak ima i napad, tako, da li situacije. Znamo da u manastiru opet to je tu ipak molitva jače, jače e, vaše posrednje, pa više demona neka da to vidimo, ali ima i umejanstvo. Na koji način e, se spasavati od tih pomisli, ne primati ih ili poznati ih, pa se odbraniti od njih? Svaka pomisla koja, koja rađa nemir, smutnju u duši, treba da se odbacuje da se ignoriš, da se njom ne bavimo. Normalno da se ni u manastiru, ni u svetu svi ne spašavaju. Izbor je lična stvar svakog čoveka, ali eto, ja uvijek govorim o tome da bi čovjek mogao da ode u manastir, on mora pre svega da moli Boga, da mu Bog pokaže da li zaista ima priziv za manastir. Jer po meni bez priziva je to nemoguća misija. Zato je mnogo važnije da se čovjek bavi sobom i svojim unutrašnjim stanjem, a zli dusi će raditi svoj posao. Oni će želeti da čoveka uvek skrenu sa Bogu ugodnih misli i razmišljanja i sodrcavanja mi smo u toj borbi, ukoliko ih ignorišemo i ne primamo i ne bojemo se sa njihovim predlozima, uvek Božjom pomoću pobednici. Eto, u manastiru Njamac, na primjer, u vreme Pajsija Veličkovskog svetoga, imali ste e, jednu sliku e, gde je bilo mnogo onih koji su izgonili zle sile, monaha, jeromonaha. Ali, kad se on upokojio i kad je manastir krenuo sa materijalnom obnovom, jednom se monaku jave zle sile i kaže se da je sa 60.000 demona smanjen broj na 20.000 koji su napadali tog monaha. A zašto? Zato što su monasti počeli da bave gradnjom, fizičkim izurivanjem, a sve manje bilo prostora za molitvu. A time i demoni nemaju tu više puno posla. Jednostavno, oni koji su najveći protivnici, oni koji se družde na molitvi. S njima je njihov glavni rat. U tom ratu najbolje mi vidimo ovde ste izdali u Crnoj Gori tu knjigu uh, od Svorskog, Nil Svorski. U toj knjizi baš imate ovaj, kako se beše zove čovjek? Uh, e, do, predavanje, tako je, ta. I tu ima baš uh, razložno opisana ta borba sa pomislima, predlog, prihvatanje, u koje fazi je greh. Pa, eto, ako želite da što dublje da malo se upoznatim, uzbiti tu knjigu, nije, nije loše pročitati. Mislim da sam, eto, ja sam da čovjek mora da u toj borbi sa zlom silom da koristi sva sredstva kao što kaže apostol Pavle, obucite se u sve oružje Božije. I strog post, i dugotrajno denije, denije molitva, a naročito metanije. One su ukvalno, one su otrov za zlu silu. Jer kroz metanije, kako kaže se Djelan Groštacki, čovek klanjujući se Bogu uništava ono seme gordosti koje je u njemu. Jer priklanja glavu Bogu, živom Bogu, Svetoj Trojice. Pa, u tom smislu, eto, u toj borbi, naoružavamo se reči Božijom. Ako imate problem sa pomislima ili zlim silama koje napadaju, ja, ne samo ja to, Iskustvo crkve govori. Čitanje psaltira je odličan metod, normalno i evanđelje, ali svakodnevno. I tu ja se ne slažem sa nekima koji kažu ovaj, čitaj, šta znam, jednu katizmu, da čitaj, ja kažem koliko možeš. Jer ako je Gospod rekao, molite se neprestano, nema tu blagoslova sad iznad gospodnje blagoslova. Čovjek mora se moli, a nemojte mi se molite lak posao. I tekako je teško sabrati se i srce se moliti Bogu. Ali to je isplativ trud, jer duša zadobija blagodati Božije, blagodati Duha Svetog, a to su mir, radost, ljubav, trpljenje, smirenje. To je ono što stvari baš čine, čini daleko srećnijim i sigurnijim i spasonosnijim za ovaj život. To je. Pa ja sam pročitala u knjigi, e, knjizi da e, za ljude koji su izvršili samo njim ne treba ni da se moli, ni pište. Pa to me zanima kako, na primjer, neko čiji se, na primjer, roditelj ubija, izvršio samoubistvo, da li, eh, znači, to djete treba da zaboravi jednostavno svog roditelja ili da li, znači, te neke molitve njegove, znači, mogu da urode neki pa, sam čin samoubistva je upravo atak na duha svetoga. Bog je daj koji daje život. A čovjek to nema pravo. Nema pravo da uzme sebi život. Ako to učini, učinio je neoprostiv greh. Ljubav prema roditelju koji je to učinio, a bolje će tuga, će biti po meni jedno demonsko iskušenje za onog koji pokušava da takvoj duši pomogne. Ja ću vam reći iskreno, nekoliko njih koji su se moli za samoubice su imali vrlo, vrlo teška iskušenja. Želi su pomoći takvi mali da ih vade praktično iz pakla. To je mukotrpan posao. U jednom manastiru železni u Ukrajini. Ujak je kupio zvono za svoga e, sestrića koji se ubio. Na ime. I kad su hteli da zvone na to zvono neprestano je bio muk. Onako jedan tužan zvuk, parajući, grozom. Svima je bilo jasno da je to žrtva koja se ne prima.